pawina inang Pilipinas Pagkat sa bukiring ngayon namamalas Mamamayang bilik ginupo ng dahas Bawang nakatindig at may hawak na armas Ang mga pasakit pilit na kinakalas Mapagsamantalay alisan ng lakas Dugong magsasakang dati idinilip sa iyong larangan daloy pa ay dinig Sa panahong ito'y nagsisilbing bisig Ng mga manggagawang siya ngayong may tinig sa bagong kilsan sa buong daigdig na siyang magpapatid ng katena sa bisig. Masdan mo ang parang sa iyong paligid, lahat ay nariyan, anak ko ang papatid sa kawing ng imperialistang ganil hanggang ang demokrasya'y may tayo ng tuwid. Huwag ka nang malumbay ng Pilipinas kahit na may ilang anak ang malagas. Huwag nating bakal na kubling likuran ang mga pupilin ay isang katiyakan ring mapangapi ating ibabagsak At may lalatag ang mapulang bukas Masdan mo ang parang sa iyong paligid Lahat ay nariyan, anak mo kapatid Sa kawing ng imperialistang ganit Hanggang ang demokrasya'y may tayo ng tuwid Huwag ka nang manbayin ang Pilipinas kahit na may ilang anak ang malagas. Huwag nating bakal na kubling likuran, ang mga bukirin ay isang katiyakan. Uring mapang-api ating ibabagsak, at may lalatag ang magulang bukas.